beldurtzen da eta bide bastelean egoteagatik autobusa beragabea berra abiatu baita eta horren beldurrik egoten da horra horian hondi batean ez dakizte egin ba ez eta ere bakarrik zenta etxaren jabea dator belegana eta egan ez boi eh, konkil bauzu denbora bide bakar bat dela hemen eh, autobusa beriz, autobusa pastuko da eta hartuko zaitu berriz Tranquil, ez beldoktu, zato nirikiretxean, eta hartu dute bat, eta, hola, denbora pasatuko du, eta historio batzuetan sartuko gira. Hau da, estepeneko gaia edo, bai, eta gero kemantinen eh, bizia pixkat aldatzen da pixka bat badu uh, alde uh, filosofikoa, orraber, ateratzeko esaldi batzu, uh, badira badira alabada alabedi, sorte txarra, ala sorte ona, egunero egiten baitugu, ha, ah, beti sorte dut, edo hau sorte ona da, baina noiz da sorte eta noiz da sorte ona, badaki guia zinez eta betiko galdera horiek erantzunak bai. sekatzen ditugu, baina beti erantzun behar da. Ba eta, bon, eh, kontatzen dugun ez du ez, du erantzunik ematen ere, eh? bide batzuk edo ate batzuk edikizen ditu, gidoi da diek bekar Bertranta Karolinek eh, hartu dute ezagu, diren uh, batzuk, hori zen mundutik uh, diren uh, batzuk, edo me meditazion, uh, batzuk, eta sartu ez uste... Clementinen eh, historian, eta Klementinari eh, nun eh, biziak ez duela bide bakar bat hartzen, eh, baizik eta bide haunitz, orduan, batzutan hartzen duzu bide bat, ezakizu nora eno jongo den, hartzen duzu eta ikusten duzu. Liburu honek, ediketzen ditu, bide batzuk, eta orduan, uh, dugu, batzuk hartzea ere, eta bakotxak berea du, eh? Mm. Erraiten da ere, ateatu delarik frantzesez, erraiten zen, hau bera feel good komiki bat. Bai, bai. Ez dut bukaera irakurri, baina txenitzen dut ez dela gaizki bukatuko ala ere. <laughs> bai, eta ez baduzu uh, liburu denetan atzumaten ahal, natur eta dekuvertu dendan atzimaten <laughs> duzu. Hora, pixkat, momentu honean, eh, niri el, zait momentu honean, barba, nun bait paus bat egin behar nuen eta Clementina Nesker hola eh, paus bat be egin dut Orduan, uh, eh, bai, lehen tomo, zentan, lehen tomo baita bigarrena alinaizelako uh, eh, eg egiten. Hori, oh, hor, galderak pausatuak dira uh, lehen tomoan. Uste duzu bigarren tomoan errantzunik, ez ez da ere errantzunik izanen, beste bide batzuk, beste esplikazioen batzuk, propasutuko uh, eh, diogu uh, eh, klementinut, baita, baita ere klementinen eh, bizian uh, gurutzen diren jende guztiar ere. Askotan ez dugu damburik hartzen uh, pausatzeko eta galdea guztiar piskat, be, uh, erantzun bat, uh, atxaiteko. Eh, bai, bai, ba, obiskat hori da, ezken gertatzen zakona, eh, nahi du absolutuki eh, pozik izan, nahi du absolutuki ongi bizi, uh, baina stresatua da, ordan meditazioa egiten du, uh, yoga... da. Ba, <laughs> saiatzen da bai, bai. bederen, justuki lortu nahian feel good alde hori, zenta hor dira, gaur egun eh, modan baitira olako eh, yoga bai. eta horren bidez eh, bai. ongi zaite txemango duzula edo esperantza? ba, ez da egan behar ere, liburunek yogaaren metodo bat dela, yoga egiteko, e, e, bon, yoga da bide bat, bat dute yogarekin, posatzen, geran klementin ere bai, hasten da, ere, haintzatzen du, mm. zarretik ez joga egiteko autobusa hartzen du, baina autobusa beragabe joaten da. <laughs> autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa hau da titulua. Hala ere, Marko, eh, bezala, eh, hau, Marko, zuk gintuzu marrazkiak, baina tekstua ez da zuk idatzia, nola lan egin duzue eh, tekstua idatzi duenekin, nola erabakitzen da, adibidez, eh, tekstua baduzularik, ze aurpegi hmm. eman eh, pertsonaiari, bai. batzu, batzutan badira etiketa batzu tekstua, teksturik gabe, nola martxan da hori? Bai, hori importantea da erraite de ekipo handi bat uh, gerera eta ipatuko dute de kolo, kolorista maila uh, kozonek egin baitu liburuntan lan eder bat eta ez gare eh, importante bat ez, ez bada kolo, kolorik ez duzu ber historiak urartuko edo, edo biziko nola, nola patxan da aski simple uh, bekak uh, historio bat mandatzen dute, eta nirekin intonzionetaz hitz egiten dugu, eta adibidez, klementinen dako, behar, hola da, gue klementin piskata eh, fragil, eta benen, bon, nahi du zarbait bizi, bon, piskata horako... Um, nortasun bat kontatzen didate, eta nik egiten dut eh, casting bat, telegistarek edo zinemaik den bezala, nik txekatzen dut buru, buru bat, hor aurpegi bat, eta topatzen du, du buru bat nortasunarekin, hor, hau, hau da, eta bat batean agatzen da, personaia, hori. Mm. Gero nik sekitzen dut agen gidoia, eta marazten dut, eta entxatzen dut, albezain urbil izatea haien entonzionetik. Hala. Hau da importantzen Eh? Adibidez, um, hori alde batean, eh, nun aipatzen dugun Clementinek meditazioa saiatzen du, bai. badira bederatzi eh, lauki hori alde berdinean, bai. eta um, behor Clementin aldiguziz, eh, lauki bako txan meditatzen ari da, bon baditu bai. aurpegi desberdinak, baina momentu batean fondoa xuri bilakatzen da, bost laukitan xuri, eta beste besteetan alta gambera ikusten da, nola, nola utatzen duzu hori, zer pasatzen da? da. Bai, hau da intanzioniak, e, eh, historiak, fan, bidoiariek nahi zuten errakutsi, Clementin sartzen dela beste dimensione batean. Hora, ateatzen da, erbada bere burutik ateatzen, gutenez, esatzen da bere etxetik ateatzen. Eh, hora, hora. E, eh, orduan, pixkanaka kentzen dugu personaia bere lekutik, ez dut marazten nik gam, gamara, da bat batean gelizen deradik pentsatzen edo Eh, meditazioan egiten, hop, berriz da bede logelan edo edetxean horren berriz marrasten dut uh, eh, bede Orduan, zuk uh, adibidez autobusa nahiago zinuke joitea zugabe edo nahiago zinuken autobusa? Uh, ah, Asi dut hor uh, autobus bat hartzen, eta egeran zaila zait uh, beste zabet egitea e, e, behar dut nik, Eh, godio bo egaren tomoa egin, eta horren uh, godioen batu busa <laughs> bide bazaren urkusten dut, eta segitzen dut uh, eh, bigaren tomoa lekin segitzen dut, eta jakin dut duela guti, hirugarren albun bat izan godera klematinekin, ordan uh, eh, segitzen dut.